بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله Govorimo o akidi, ovo je naš treći susret, koliko mi se čini, i govorili smo šta znači akida, govorili smo o značaju akide, o nekim posebnostima, specifičnostima islamskog, islamskog vjerovanja akide, o ciljevima islamskog vjerovanja i o temeljima islamskog vjerovanja. Znači, o onome na čemu se ova akida, odnosno vjerovanje naše, temelji. Potom smo govorili o počecima akide i rekli smo da je čovječanstvo u principu stvoreno sa ispravnim vjerovanjem i ispravnom akidom i da su bili jedan umet, to jest na pravo ispravnoj vjeri i da je nakon tih deset generacija koliko je prošlo, došlo do iskrivljenja vjerovanja akide i prve pojave obožavanja drugih bogova i imena tih bogova, rekli smo, navedeni su, navedena su u suri Nuh. To je bilo znači sa Nuhom, selam, i njegovim narodom. Nakon toga govorili, počeli smo govoriti naime o razvoju tih nekakvih dešavanja u okviru vjerovanja u ovom umetu, islamskom, i rekli smo da su učenjaci to podijelili u nekoliko faza, u nekoliko perioda. Jel tako ili nije? I rekli smo da je prvi period bio od koje do koje godine? od poslanstva do 37. hidžetske godine. Znači, to su učenjaci, proučavajući taj period, došli do zaključka da su elementi u tom periodu zajednički i da se to može svrstati u jednu cijelinu, naravno u smislu akajskom, jel tako li? I rekli smo da karakteristike tog perioda su jednoća ide i vidjeli smo ovdje citate nekih učenjaka, među njima i Kajima iz njegovog djela Miftadar Saade, kada je govorio da apsolutno se ne prenosi nikakvo razilaženje među ashabima u sa imenima i svojstvima Allaha Đelešanu. Dok je u nekim mišljenjima u fikhu tih nekih bilo razilaženja i to prilično, znači imali su različite neke, neke stvari. Vidjeli smo i govorili smo o tome da je bilo nekakvih pogrešnih svatanja u akidi, skretanja po nekim pitanjima, ali to se je odma ispravljalo poslani sallallahu alaihi wasallam na licu mjesta, nakon njega Ebu Bekr radijallahu anhu, Omer radijallahu anhu, Osman isto tako. To je taj period koji obuhvata znači ova jedna cijelina. Ulazi u taj period i početak Alinog hilafeta radijallahu anhu. Znači početak. Negdje polovinom njegovog vladanja dolazi drugi period u akajskom smislu, znači od 37. do 100. hidžetske godine. Znači drugi period, sad govorimo o njemu, bio je od 37. do 100. hidžetske godine. Znači, to je period negdje od polovine Alinog vlada, vladanja, odnosno hilafeta, pa do stote, do pretkraja negdje, znači, umevičke vlasti. Karakteristike tog perioda. U tom periodu obrazuju se prve sekte što bi značilo da dolazi i do prvih skretanja u vjerovanju. Znači, to je bio taj, taj period. I, znači, dolazi do tog izdvajanja nekih grupacija i sl. I prvi razlog tome bili, bila je politička situacija koja je vladala umetu u to vrijeme. Znači, oni sukobi koji su vladali među sahabima, uzrokovali su to razilaženje. Ne među ashabima, ste, nije bilo, nego su one ljudi koji su živjeli u to vrijeme, koji nisu ashabi, oni su došli do nekakvih zaključaka i na kraju su se tu obrazovale te dvije skupine. Prva skupina koja se pojavila bila, bili su Al-Havarić, Haridži. Oni su ti bili ljudi koji su u tom vremenu smutnjeli u u tom svom nekakvom košmaru u kojem su bili i živjeli, došli do nekakvih svojih zaključaka i znači bili su prva skretnica na tom putu. Svaka akcija ima svoju reakciju, tako je i ovdje bilo. Znači, nasuprot njima postupku tih Haridžija dolazi druga jedna skupina koji su se zvali šije. Ešija u to vrijeme. Ali pasite, nisu to ove šije danas što imamo, znači govorit ćemo o tome ko su, šta su i kakvi su. Ovi bili o kojima sad govorimo u to vrijeme, to je bilo prije skoro 13-14 vijekova. Znači te Haridžije, oni su okrenuli se protiv Alije radijallahu anhu. Znači smatrali su da Alija tada nepravilno postupa, da ne razumije islam, da i tako dalje, neke, neka određena pitanja u vezi sa vladanjem, A onda su ova jedna skupina koja je reagovala malo previše e, ekstremno na taj njihov postupak, obrazovali su se oko Alije, organizovali i to su bili šije u to vrijeme. A šija inače znači pripadnik i pomagač nekoga, dok Haridžija inače dobili su naziv kao nekak, e, zbog toga što su izašli ili usprotivili se Ali radi Allahu Kao nekakvi ustanici ili hajduci ili tako nešto. To je bilo u to vrijeme, znači, te dvije skupine su se pojavile po prvi put u U tom periodu pojavile su se i druge dvije skupine. Znači sad četiri su se nekakve sekte ili obrazovale, organizovale. Bile su to kaderije i murđije. Kaderije i Murđije. Kaderije, to, su, to, je bila skupina, e, njihov osnivač, inače smatra se jedan čovjek koji je živio u Basri u to vrijeme, Mabed el-Džuheni, i on je prvi koji je počeo govoriti u vezi sa kaderom, u vezi sa određenjem Allahovim Kako nam to obilježi, ima muslim u svom sahiju. I oni su naime svoje to vjerovanje izgradili na dva osnovna principa u kojima su se razlikovali od ostalih muslimana. A to je da su rekli da Allah Đelešanu ne zna šta će se desiti dok se ne desi. Tako su oni rekli prvi put. Znači oni su negirali Allahovo znanje koje je od uvijek. I kažu tek kad se desi Allah to zna. I drugo u čemu su se razlikovali od ostalih muslimana bilo je što su tvrdili da je čovjek taj koji stvara svoja djela. Da je on tvorac svojih djela. A ne da je Allah Đelešanu stvoritelj toga. Normalno da su te dvije teze povezane međusobno. Mi naravno vjerujemo da je Allah Đelešanu znao sve od uvijek i uvijek. Vjerujemo isto tako da je Allah Đelešanu sve to zapisao u na Mahfuzu. Zatim vjerujemo da je sve htio da se to desi i vjerujemo da je sve to stvorio. To je ispravno vjerovanje u kader i određenje. Međutim, oni su se po ovom pitanju znači izdvojili i zalutali u vezi s tim. Međutim, Ibn Hajar i Kurtobi i još neki učenjaci kažu da ovu njihovu tezu interesantno da niko od umeta nije prihvatio. U smislu, u tom vremenu bili su usamljeni tako da oni kažu da takav njihov način razmišljanja nije prihvaćen i da su nedugo zatim iščezli. Iščezli su. Međutim, neka njihova razmišljanja, malo prepakovana, preuzele su montezile kasnije doći nam oni u sljedećem periodu, kada dođu, to je druga jedna skupina. Znači da rezimiramo ovo o ovom periodu. Znači koji je ovo period? Od 37. do 100. hijđarske godine može se gledati kao jedinstvena celina u akajskom smislu. I u tom periodu obrazuju se četiri skupine, četiri sekte koje prvi put skreću ovom metu u akajskom smislu. To su bile ko Haridžije, Šije i imamo Kaderije i Murđije. Što se tiče Murđija, Ona je, oni su, kako kažu učenjaci, reakcija na postupak Haridžija. Haridžije su naime proglašavali ljude nevjernicima za, za svaki veliki grije. I oni kažu čovjek je nevjernik i tako dalje. I onda ovi su na, na, na, tu, na taj njihov ekstremizam u tom smislu odgovorili drugom jednom stvari koja isto tako nije, nije dobra, a to je da su rekli dijela uopšte ne spadaju u iman. Znači nije bitno šta ti radiš. Znači iman je samo da vjeruješ srcem. I da spoznaš. Znači je i nema ništa više. To naravno nije ispravno jer mi znamo da iman pravi znači vjerovati srcem, govoriti jezikom i potvrditi to djelima. Spominju istoričari naime da je prvi koji je govorio o vezi s tim i otpočeo priču o tome bio čovjek po imenu Al-Hasan ibn Muhammed. Umro 99. hijđarske godine. Iako Ibn Hajar govoreći o tome malo ne slaže se s njima i kaže to o čemu je on govorio nije bilo vezano za ovo što mi danas znamo od Murđija, nego on je govorio o onome što se desilo među ashabima i kaže da je čitao to njegovo pismo koje on napisao i tako dalje. U svakom slučaju, kao početak toga svega, može se uzeti to što je on napisao u jednom pismu. Je vama teško obratiti? Dobro. Vidjet ćemo kasnije. Znači, imali smo prvi period. Prvi period je bio od objave do 37. hijđarske godine. Znači obuhvata poslanikov život, Ebu Bekrov, Omerov, Osmanov i dio Aline vladavine. To je jedan, jedna akajska ovako cijelina koja se može posebno posmatrati i koja se smatra najčišćom i primjerom kako treba da, da se vjeruje. Druga ta cijelina nekakva u akajetskom smislu je ovaj period od 37. do 100. hijđarske godine kada polaze prva skretanja i prva zastranjivanja u akajetskom smislu i vidjeli smo da se obrazuju četiri znači zasebne skupine. Iz kasnijih perioda akajetskih vidjet ćemo da, će, da, da, da to što je u ovom periodu bilo je iščezlo u principu. Šije koje su bile u to vrijeme nisu ove današnje, vidjet ćemo to kasnije. Haridžije su iščezle također u borbama, sahabi su se borili protiv njih. E, vidjeli smo šta, nam kaže za, za Kaderije, Ibn Hajar i, i, Imam Al-Kurtubi, pa i ove murđije u tom vremenu nisu bile kao ove danas, ali su bili ti početci na kojima su se nadogradili kasniji ti pravci u nastavku u sljedećim periodima koji će, koji će doći. Koliko još imamo vremena? Hmm. Još 15. Možemo još jedan. Treći period. Hmm. Hmm. <laughs> Dobro, nas malo dolazi. Treći period je od 100. do 150. hidžetske godine. Znači, 50 godina otprilike. Kažu učenjaci, u tom periodu ističu se četiri čovjeka koji se mogu uzeti kao osnivači četiri pravca koji će kasnije nastati. To su bili Vasil ibn Ata. Pišite ga. Vasil ibn Ata. Osnivač mu Tezila. ata. Drugi je Al-đad ibn Dirhan. Al-đadu ibn Dirhan. Iako ima neki ovdje spominje da, da se na više načina čita, ali dobro. Treći Treći čovjek, al jahmu ibn Safvan. I četvrti je Mukatil ibn Sulejman. Hm. Znači, ova četvorica ističu se u tom periodu Ibnu Sulejman. Znači, ponavljamo od početka. Vasil ibn Ata. Ata ima na kraju Hemze. Hmm. Taj Vasil ibn Ata kaže da je iz Basre bio u to vrijeme, a rođen je u Medini 80. hijđarske godine. i bio je učenik Hasan al-Basrija sve dok nije došao sa tezom takozvani položaj između dva položaja. Objasnit ćemo šta to znači. El menzile bejne el menzile Kada je to iznio u javnost tu svoju tezu, Hasan al-Basri ga je otjerao iz svojih halki i svojih kružoka ti koji su bili u njegovom Potom je on sam znači počeo održavati slična sjela i potom su naime i nazvani al zato što su se odvojili. Mu'tezile znači odvojeni od prilike. Znači oni su se odvojili od Hasan al-Basrija i njegovih predavanja, osnovali svoje i potom su i, i nazvani. To je bio ko Vasil ibn Ata osnivač Mu'tezila. Drugi je bio Arđad ibn Dirham. Kaže da je da njegovi korijeni potiču iz Horasana, a stanovao je u Damasku. i u Damasku je prvi put izašao sa svojom tezom da je Kur'an stvoren. Znači, to je bio al Prvi put je izašao sa tezom da je stvoren, naravno u to vrijeme to je odbijeno žestoko, čak su ga vladari tog vremena tražili, međutim on je izbjegao, iskrasio se u Kufi, I tu se sreo sa Džehmom ibn Safvanom, koji je od njega preuzeo to, doradio i razradio i po njemu je i poznat upravo ta, poznata ta teza, naime, stvaranje Kur'ana. <clears throat> Hmm. Jesmo rekli kad je umro ovaj Vasil ibn Ata? 131. hijđarske godine. 80. rekao sam. Dok je ovaj umro 124. El Džad ibn Dirhem. ne piše kad je rođen. Jeste se to umorili? Pa vidim, počeli ste pričati, rekao da nije... Ovaj... <laughs> Dobro. Samo da završimo s ovom četvoricom, vidimo dalje. Znači, El Džehm ibn Safvan, o njemu nismo govorili, jel tako? malo da je Pošto je povezan s ovim. Znači on je razradio tu tezu o stvaranju Kur'ana i naravno to je naš umet odbio, lema odbila je to žestoko jer e, to bi značilo da je Allahovo jedno svojstvo stvoreno, Allah Đelešanu je uzvišen od toga svega, jer Allah Allahu govor nije znači stvoren. On je iz mjesta merkant ovaj Al-Džad ibn Dirham, međutim bio je u mjestu Tirmiz. Imao je otprilike buran prilično život, Čak je, kako spominju, izvršio jednu, jednu manju revoluciju u svom mjestu, svrgnuo je vladara koji je bio u to vrijeme, i bio je sa ovim četvrtim Mukatilom ibn Sulejmanom, klanio je u njegovoj džami imali su određene rasprave i raz, razmjenu mišljenja, tačnije rečeno, i umro je 128. hijđarske godine. Ne spominju godinu rođenja kada je rođen. I četvrti je Mukatil ibn Sulejman, Umro je 150. hijđarske godine. Interesantno je da je bio poznat kao mufesir, kao komentator Kur'ana. I zbog toga mišljenje u Leme u vezi s njim veoma su različite. Neki smatraju da je pouzdan, dok drugi kritikuju ga žestoko. A vidjet ćemo u principu kakva je on to teze iznio. Koliko je? Hm? Dobro, znači. Mi ćemo stati ovdje uz u pomoć na ovom trećem periodu, pa ćemo nastaviti o tezama, osnovnim tezama naime koji su ovi iznijeli, o čemu se radi i kako su to ljudi primili, odnosno reagovali na te njihove teze. Je vam naporno ovako slušati ovo? rekli smo Al-Džahm ibn Saflan, govorili smo da je on razradio znači tezu ovoga da je iz mjesta Semerkand, da je bio u Tirmizu i nakon toga imao je buran život gdje je svrgnuo jednog vladara i umro je te godine, a o tome šta je on iznio, o čemu je govorio, to ćemo govoriti idući put. Jeste, jeste. Znači ova četvorca, o čemu se radi? To su u tom periodu ljudi koji su imali određene teze koje nisu u skladu sa onim što je, što je umme tada vjerovoju, što, što je bilo u prvom periodu i tako dalje. Došli su sa novim znači, tezama i obrazovali nove sekte, nove skupine. Ovi su kasnije, ova trojica, ovaj će imati džehmije, a ovaj al džahm ibn Safvan, on će, ovaj Al-Džad ibn Dirham je ubijen na kraju krajeva, znači smrtna kazna je izvršena nad njim zbog njegovih mišljenja i tako da nije osnovo nešto, ali međutim ovaj al džahm ibn Safvan preuzeo je njegova učenja, rekli smo o tome. I on je to sve razradio, dogradio i došle su Džehmije, takozvana sekta Džehmije, poznata je do danas, a o tome ćemo govoriti kad budemo gore. Mukatil ibn Suleiman i on nije imao neku posebnu sektu, nego je imao ta određena mišljenja koja su u to vrijeme e, pročula se, a pošto je bio mu fesir, bio je poznat, neki čak smatruju ga pouzdanim, neki ga kritikuju zbog tih njegovih stavova koje imao u to vrijeme, ali su kasnije u četvrtom periodu kad budemo govorili, u njegove ideje neki preuzeli i izgradili na tome svoj mezeb. Položaj između dva položaja. Naime, o čemu se radi? Haridžije su rekle, Haridžije oni prvi što su bili u prvom periodu. Čovjek kad počini veliki grijeh na vjernike. Kontate to. Oni su bili jasni. On kad je došao, on kaže čovjek koji počini veliki grijeh nije vjernik, nije nevjernik nego nešto između. I zato i zove to između dva položaja, između nevjerstva i imana. Međutim, to važi samo za dunjalku. A na ahiretu je i kod njega nevjernik i kafir. Znači, to je taj njegova teza koja je malo kao nekako, nekakva prerada, prepakovanje ono što su smatrali Haridžije u to prvo vrijeme. Allah najbolje. Zadržat ćemo se na ovom, provjet ćemo smo usvojili, imam nekakvih problema, pa toliko. Ako imate pitanje, naravno četiri, 5 minuta Znači, postoje li danas skupine koje odustaju, odstupaju od ispravne akide i u čemu to odstupanje se očituje, to smo rekli da ćemo govoriti toko ovih predavanja uz pomoć, kad završimo s ovim periodima ukratko, pa ćemo, rekli smo, govoriti i o, o današnjem nekom periodu, s posebnim osvrtom, rekli smo na bosansku ulemu i njihov stav u vezi sa akidom. Profesore, halal te molim. Mene ovako, ja sam pred ovaj. Allah ja vas pratim dobro. Međutim, je mogu pitati samo vas malo. Može pitati. <laughs> Evo sad... Mene što stiče, može. Evo, mm. je... moje bi pitanje ovako bilo. Da, vi nama pojasnite ukratko sadašnju situaciju muslimana da li je to Allah zna najbolje uzrok što se mi gođemo i ovdje u ovoj BH ne može brat brata A pa ne možete vi takvi ali, vrstan u mojoj čašičkoj džami u mom džematu da držite predavanje kanala, ja baš samo predložio da tamo jedan skup veliki jer veliki ali, Allah zna najbolje. I sad, da nam pojasnite zašto mi se ovako ne možemo. Zašto je to tako? Je li to zbog tih sektašenja, a jeste sigurno? Vi nam malo to molim vas pojasniti. Uh, e, opširno o tome, rekli smo ćemo ako Bog da, na kraju predavanje. predavanja. Ukratko što se tiče ovaj, ti neki problema i sektašenja i slično, to što se mi ne možemo, to su naše slabosti prije svega ja ne mislim iskreno da se sektašenje tome neki veliki razlog, nego mislim da su to naše lične slabosti koje, koje ovaj, postoje u dušama ljudi i problemi neki okolo ti faktori koji čovjeka čine izbilja napetim i sa samim sobom. Znači čovjek bude nekad napet, živci nategnuti i onda malo čovjeku fali pa da se strese na drugog i tako dalje. A ne, tu, ne bude tu često pozadina nikakva uvjerenja, nikakva objeđenja i slično. Često kažem. A opširno što se tiče stanja i tako dalje, to će ako Bog da doći, opširno ne možemo sad, nemamo vremena za opširniji odgovor. Kako se sačuvati od pretvaranja? Misli se na rija, tako ili nije? Pa prvo treba se sačuvati biti iskren. Znači da čovjek bude iskren, i da se trudi da bude iskren. Ako se bude trudio da bude iskren, Allah će ga pomoći bez ikakve sumnje. To prvo. Drugo, treba izbjegavati, znači, dobrovoljne ibadete raditi u tajnosti, a obavezne ibadete u javnosti. To je pravilo islamsko. Farzovi, namazi u džematu, davanje zekata, post Ramazana, to se radi javno. Dok dobrovoljni post, obavljanje na fila, noćnog namaza i ostalog treba da, se radi šta? Tajno. Treći, moliti Allah Đelšan da čovjeka učini uvijek iskrenim, kao što je to praksa prvih generacija. I za Allahu pomoć bit će to. I što je najvažnije, ne treba da te bude briga šta ljudi misle o tebi. nego treba da te bude briga šta tvoj gospodar misli o tebi i više sve u redu znači. Hm.